Насловот на нашата денешна проповед, која што ако даде Господ живот и здравие, ќе има втор дел следната сабота, малко е пообемна, гласи вечниот живот. Сега се постои прашање, што е тоа вечен живот? Што представува вечниот живот? Прво што дојге на уме, некој живот што вечно трае. Денес се бајле, забележав една а, мртовеч, мртовечка кола и од позади напишени зборови вечен дом. Чи значи, фирмата тврди дека дека има знаење во врска со тоа колку долго мртвите ќе останат во гроб. Не знаеме дека тоа знаење е погрешно. Мегутоа, што представува вечниот живот по својата суштина? Че не по своето траење, туку по својата суштина. За одговор ќе се обратиме на Божијата реч. Значи, ја само демонстрирав прашање, значи, а не значи дека ви давам збор за одговор. <laughs> да, да отвориме во кој стих? Е, ова можете да го кажете, ако сакате. Во која глава и во кој стих може да најдете одговор на прашањето што представува вечниот живот? Како? Римејте 3.23. Запрочитаме да што пише таму, а? 6.23 <laughs> плата за гревот е смрт, а дар Значи, таму се кажува дека вечниот живот е Божи дар. А дарот Божи е живот вечен во Исуса Христа. Поред? Меѓутоа, тоа не одговора на прашањето што е вечен живот по суштина. Значи, таму се кажува дека вечен живот е дар. <clears throat> Мегутоа, што е по суштина? Јас, на пример, ја добив ова вратоворска <laughs> за роден ден, како дар. Меѓутоа, што е вратоврската е друго прашање. Евак <laughs> сега, и брат Зоран сека да каже нешто, ама пред тоа на Олгица не и давам збор, <laughs> па ќе треба и на неја да и давам. <laughs> Во ред, тоа да што продолжиме. Јован 17 глава, а вашите размислувања да ги оставиме. Да да бидат за, ваша, за ваш духовен благослов. Значи, Јован 17 глава е еден од стиховите кои што ни дава одговор за тоа што представува вечниот живот. Во Христовата прва свещеничка молитва, што ни кажува самиот Спасител, чиито зборови се овде запишани. Што представува вечниот живот? А ова е вечниот живот, да те познаат тебе, кого? Сега внимавајте на овие зборови. Единствениот вистински Бог. А кој е ово? Не, затоа што после тоа вели запирка и Исуса Христа кого си го испратил. Значи тој првиот не е Исус. Единствениот вистински Бог е Отецот. А потоа вели и Исуса Христа кого си го испратил. Сега ќе продолжиме во врска со ова познавање, најнапред на неколку библиски примери. Ке отвориме прво во посланието до Соборното послание поточно на апостол Јаков. Тука апостол Јаков ни кажува нешто во врска со старозаветниот пророк Илија, што не е запишано во Прва царевите 18 глава. Значи, дори Новиот Завет ни дава појаснување што се случило пред Илија да отиде кај царот Аха. Значи, во Јаков, 5 глава, 17 стих, стои запишено дека Илија беше човек по природа смртен или ист како и ние. И се помоли со молитва да нема дошт. И не падна дошт на земјата три години и шест месеци. 18 стих вели, и пак се помоли, па небото даде дошт и земјата го произведе својот плод. Да завртиме сега во Прва царевите 18 глава и да видиме за кој настан станува збор кој што апостол Јаков, братот Господов, така концизно го опишал во само два стиха. Не, нема да ги читаме сега сите стихови од значи, Прва царевите првата книга за царевите. Прво во 17 глава, првиот стих, бидеќи тука почнува. Значи, 17 глава, првиот стих. Те свитецот Илија од Галатската Тесва, што Константинов ја преведува, или Тесвит, му рече на Ахава, Живиот ми Господ, Израелевиот Бог, кому му служам, во овие години ќе нема ни роса, ни дошт, освен по моја заповед. Значи, дори Јаков ни кажува што предходело на овие збор. Што предходело? Илија се помолил на Бога за да нема дошт. Че значи, не му текнало на Илија, сега ќе оживам кај Ахав и ќе му речам дека ќе нема дошт туку он се молел да нема дожд. Што е тоа? Значи што Илија се молел да нема дожд. Што представува дождот? Значи, за Израел тоа било буквално дожд. Што представува дождот за нас? што представува дождот во новиот завет. Излевањето на светиот дух. Можда ли е причината заради која немало дожд во Израел да биде причина заради која не се излева светиот дух? Например, во наше време. Ке провериме од самото писмо, нели? И сега во 18-та глава, од 17-тиот до 19-тиот стих, се вели, кога Ахав го здогледа Илија, значи после сите тие 3,5 години суша, и после целата таа случка со вдовицата од Сарепта, каде што Илија престојувал за време на сушата, откако Господ му наредува на Илија сега, после сето тоа, да се појави повторно кај царот Ахав, тој се појавува. И 17 стих ни вели, кога Ахав го здогледа Илија, му рече, ти ли си оној што го пропастува Израел? Или одговори, јас не го пропастувам Израел, туку ти, твојот дом, затоа што го оставивте Господа, а што направиле друго? Што го оставиле Господа, колко го се приклониле? А сега забележите, се приклониле кон вала, вал. Дали знаете што значи името вал? буквално, ако се преведе на, од еврејски, например. Дали некој случајно прочитал? Ваал буквално значи Господ. Господин или Господар. И сега замислете, или е вели го оставивте Господа и се приклонивте кон Господ. Така буквално биличен, така? Меѓутоа, Во оригиналот се вели го оставивте Јахве и се приклонивте кон Ваал. Меѓутоа, Јахве се преведува со Господ. Како замена, за да не се изговора тоа име. Евреите, значи, нашли, ја нашле таа замена со, наместо Јахве или било како, кога доаѓале до тие четири свети букви, изговарале Адонај, што значи мој Господ или Господ, скратено, па после тоа новозредните писатели го прифателе и така останало во сите Библии Господ, наместо Мегу тоа и Вал значи Господ, буквално, Господин. И сега, дали е можно да веруваме во Господ или да мислиме дека веруваме во Господ, а всушност да веруваме во некој друг. И тоа е прашање за размислување. Значи, да се сетиме, Исус рече, вечен живот е да те запознаат тебе, единствениот, вистински Бог и оне што си го пратил Исуса Христа. Сега, дали е можно ние да мислиме дека веруваме во тој Бог, во тој Господ, а да веруваме во некој друг, иако именката е иста? Дали може да ја направиме таа замена, таа опасност? Што било разлика помеѓу вестинскиот Господ и овој лажен Ваал во времето на Илија? Сега, го знаеме сите експериментот што Илија го извел. Меѓутоа, што значи да го запознаеме Господ? Не може разликата да биде само формална. Значи, ќе го споменувам името Вал, или ќе го споменувам името Зевс, или ќе го споменувам е, името Астарта, или Иисус, не може разликата да биде формална. Затоа што тука немало формална разлика. И вал значи Господ. Разликата е во нешто друго. Разликата кој Бог го обожаваме, кој Бог е Бог на нас – кој го призовуваме или го повикуваме, директно влијае на тоа каков ќе биде нашиот карактер. Директно влијае на нашите постапки и на нашите дела. И ќе видиме конкретни примери како тоа влијае, повеќе за тоа следната сабота, кога даде Господ живот и здравие. Само запаметете дека кога читавме Јован 17 глава 3 стих, некако по инерција се затрчавте да кажете дека тој единствен вистински Бог е Иисус. Се затрчавме малку, нели? Значи, запаметете го тоа затрчување за следната сабота, <laughs> ако може да го запаметете. А исто така запаметете следната сабота, дека ние може да мислиме дека го обожаваме вистинскиот Бог, и да го кажуваме неговото име, а всушност да обожаваме некој друг. И тоа е можно. Ке продолжиме понатаму. Што случи кога откако не добиле дошт по целодневно молење вал да им истори дошт? Откако, значи, експериментот на Илија. Откако не добиле дошто од Ваал и покрај сите целодневни ритуали што биле изведувани на гората Кармел, не добиле дошто. Зошто? Зато што Ваал не може да даде дошто. Така ли? Е сега, Ние би рекле, сатаната може да произведе дожд, може да произведе сатаната. Тоа би можело. Во тој момент Господ му забранил, односто не му дал. Но зошто? Што е, што е побитното за нас денес од буквалниот дошт во времето на Илија? Дали сатаната може да даде свет дух? Е сега, од кого ние може да добиеме свети дух? Од единствениот вистински Бог. А за, само тој може да даде Свети Дух. А за тоа повеќе следната сабота. Ти ги запамтите се тови работи? Меѓутоа, ова е битно за да го запаметиме. Ова е битно да го запаметиме. И страната може да произведе дошто, ако му било дадено тој ден. Тој ден му било забранено што битно е да се исполни, да се исполни символиката за она што е стварно. Во стварноста сатаната не може да даде свети дух. Ке видиме ќе видиме кој единствено може да даде свети дух. Сега ќе продолжиме со Втора законие најнапред, 11 глава. Втора законие, 11 глава. Во оваа глава Господ нешто кажува, 11, значи петта книга Моисеева, или второ законие, или повторени закони, зависи каква Библија имате во своите раце. Почнува, од 16-тиот стих, Господ вели Внимавате да не биде заведено вашето срце, да не тргнете по грешен пат, да не им искажувате почитување на други богови и да не им се кланјате. Што е последицата кога израелците ќе почнат да почитуваат други богови? Според она што однапред им било кажано во Мојсеевиот закон. Дека ќе ги снајде. Само едно нас не интересира за оваа тема. Зашто тогаш Господ ќе пламне со гнев против вас и ќе ја затвори небесата, ќе нема дошт. Земјата не ќе дава род и вас ќе ве снема брзо од таа добра земја што Господ ви ја дава. Најбитното е, ќе нема дошт. која е поуката за новиот завет? Значи, зошто Господ во Стариот завет го сопирал, го спречувал дождот. Тогаш кога Израел ќе се отклони од него и ќе почне да почитува други богови. Зошто да нема дожд? Затоа што тоа е, тоа е полка за една новозаветна реалност. Само вистинскиот Бог може да даде свети дух. И сега, може би сето ова нам не изгледа многу многу е повторувачки едноставно Па се разбира, ние веруваме во единствениот вистински Бог. Ке речете. Мегутоа, многу е битно да знаеме која е разликата меѓу Бог и Бог. А постои една многу битна разлика. Но за тоа реков следната сабата. Затоа што, внимавајте, ние денес може да се молиме на вистинскиот, да мис, и си мислиме дека се молиме на вистинскиот Бог. Ама Свети Дух нема. Зошто? Затоа што не го познаваме тој вистински. Имаме погрешна представа за него. Иако именката може да биде иста. Господ сопирал дошт Затоа што дождот го представува Светиот Дух. Светиот Дух може да го даде само еден. Да продолжиме понатаму. Ке отвориме овој пат во книгата на пророкот Еремија. Почитаме само уште неколку стиха во Еремија и потоа во Осија. а потоа уште неколку во Новиот Завет. Значи, прво Еремија 3.3. Трета глава, трети стих. Бидеќи е трети стих, позгодно е да почнеме од првиот, контекст. Господ употребил овде една споредба. Ако мажот ја отпушти својата жена и таа си отиде од него, та се омажи за друг, има ли уште право да се врати кај него? Не е ли таа жена сосемо сквернета? Реторичко прашање. А ти, кому му се обраќа Господ? На Израел. А ти блудствуваше со многу љубовници. Па да ми се вратиш мене, говори Господ. Значи ти не отиде кај еден, кај некој друг, значи. кај многу други. Подигни ги очите кон висините и погледнај каде тоа се не си се осквернувала. На патиштата ги пречекуваше како арабијанец во пустината. Тие оскверни земјата со својот блуд и со својата нечистотија. И са третиот стих што вели? Затоа и дождовите прекратија и доцните дождови не паднаа за Израел, дождовите прекратија тогаш кога Израел се отклонил од Бога и блуствувал со кого? Значи, буквално се отклонил од Бога и почнал да се клане на други богови. Ефектот е дошт нема. Дошт нема. Осија, четврта глава. првиот од така наречените мали пророци. Те се наречени мали затоа што книгите им се мали, <laughs> не затоа што нивната важност е помала од, например, Исаија или Еремија. Што кажува Господ прво во Осија четврта глава? Првиот стих. Целата глава во преводот на Константинов носи наслов Израелевата прељуба. Чујте го Господовото слово, Израелеви синови, зашто Господ спори со жителите на земјата. Нема веќе верност, нема милост и што друго нема? Нема познавање Божјо на земјата. Кога, кога не постои тоа познавање Божјо, што има како резултат? Има проклество и лага, убиство и кражба, прелюба и наследство, една крв ја стигнува другата. Каде во светот? Кај незнабожците? Не. Осија зборува за кого? За Божиот народ. Жителите на ветената земја Ти не биле атеисти, како множи на наши сограгани, Се уште. Туку тврделе дека веруваат во Бога. Секавате кога направија златно теле во времето на Арон, што им рече самиот Арон после се тоа? Еве ги твоите богови Израеле кои што те изведоа од земјата египетска. Со други зборови, Израелците кога правеле златни телиња, тие не мислеле свесно, ај сега ќе го оставиме тој Бог што не изведе од земјата и ќе им служиме на други од Египет и ќе му служиме на друг, на друг Бог. Туку, што сакале да, да кажат? Сакале да кажат, тој Бог, тој Бог што не изведе од Египет, ние пак на него му служиме. И, ама, ама еве, овие телиња се се тој Бог, значи, тоа што го направиле било одвратно во Божите очи, а сепак, тие мисле дека и понатаму му служат на истиот Бог. Зошто? Зошто не го познавале. Они кого тврдре дека му служат. Што вели понатаму шестиот стих? Мојот народ гине, зошто? Зашто нема знаење Сега во контекст на првиот, какво е тоа знаење? Познавањето на Бога. Знаење за Бога. Нема знаење. И бидеќи ти го отврли знаењето и јас ќе те отврлам тебе од моето свештенство. Зашто го заборави законот на својот Бог и јас ги заборавам твоите синови. И така натаму, и така натаму. Што ни кажува пак новиот завет? Веќе го почитавме стихот во Јован 17 глава. Да отвориме сега во 2 Петрова 1 глава. 2 Петрово послание, 1 глава. И да видиме што тука кажува апостол Петар. Втора Петрова прва глава. Во вториот стих вели благодат и мир да ви се умножи во што? Во познавањето на кого? На кого? Значи, прво, во познавањето на Бога и Исуса, нашиот Господ. Забележавте сличен редослед. Што е вечниот живот? Да те запозна тебе единствениот вистински Бог и оно што си го испратил. Овде, благодата и мирот да ви се умножат во познавањето на Бога и Исуса, нашиот Господ. Тоа беше 2 Петрово 1.2, прва глава, втори стих. Втора Петрова, прва глава, втори стих. Третиот стих сега. Бидејќи неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за живот и побожност, на кој начин? На кој начин доаѓа таа сила? Преку познавањето преку познавањето на оној кој не повика преку својата собствена слава и добродетел. Со што ни се подарени скапоцени и најголеми ветувањата преку нив, да станете учесници во Божијата природа. Учесници во Божијата природа. Значи, познавајќи го Бога, се станува учесник во неговата природа. Сега автоматски се да добива одговор на прашањето зашто тоа познавање представува вечен живот. Ако сте учесник во неговиот живот, во неговата природа, тогаш самите вие сте вечни, бидеќи он е вечен. Дали забележувате дека Новиот Завет, кога споменува Бог, тоа го, таа именка му е доделува само на Отец, А потоа вели и на нашиот Господ Исус Христос. И се разбака што треба се споменува туди на трето место Светиот Дух. Зошто овој редослед е битен? Значи, прво Бог, значи, прво Отецот, кој што е единствениот вистински Бог, или кој што е наречен само Бог на други места, а потоа Исуса Христа, нашиот Господ. И кај што има трето место, кај што се споменува Светиот Дух, дури на трето место. Што мисле, дали овој редослед е случајен? Дали Дали е едно да се почитува или да не се почитува тој редослед, тој приоритет? Не е едно. Не е седно затоа што Исус ни рекол, еве овој стих припаѓа на следната сабота, но сега да ги опричам. Јован 15 глава. Да отвориме во Евангелието според Јован 15 глава. 26 стих. Јас си прочитам во православниот превод овој стих. Јован 15.26 Каква утеха им дава Исус на своите ученици за времето кога тој самиот ќе биде отиден од нив. А кога ќе дојде утешителот, кога што ќе го испратам јас од Отецот, Духот на вистината, кој излегува од кого? Од Отецот излегува. Тој ќе сведочи за мене. А и вие ќе сведочите, бидеќи од почетокот сте со мене. Духот на вистината излегува од Отецот. Знаете, православната и католичката црква се поделија во средниот век околу еден збор. Знаете кој е тој збор? Тој збор на латински се вика филиокве. Што значи тоа? Во символот на вената, каде што пишува, значи прво тој символ вака почнува. Верувам во еден Бог, Отец, Седржител, Творец на небото и земјата, на се видливо и невидливо, и потоа вели и во еден Господ Исус Христос. Како, е тоа слично на, на оно што го читавме во Новиот Завет. А потоа, не скарале за тоа, туку потоа, кога се зборува за Светиот Дух, на Светиот Дух се вели кој што исходи или произлегува или излегува од Отецот, а католиците додале и од Синот, а тоа е на латински таа додавка на латински и од Синот, филиокве. Да, тоа го додале. И тоа е првата и најбитната причина за нивниот раскол. Во врска со познавањето на Бог, значи, која е вистинската представа за Бог и за Божеството? А имаше и други причини зашто се поделија. Едно од нив е заради сапота. Мегета, мегета, главната причина е околу познавањето на Бога. И сега не ке речат, па што, зареме тоа толку битко? Тоа е формална разлика не е формална разлика. Постои суштинска разлика иако ние мислиме дека е формална разлика. Иако ние би мислиме дека е сеедно. Тоа ме подсетува на секајам порано кога беше дебатата за тоа каква природа имал Христос. Дали грешно тело или поинакво тело. на адвентисти беа склонени да кажат, па што е тоа важно? Со други зборови, дали е сеедно каква представа имаме. Не е се едно, тоа се рефлектира во нашиот живот. И ќе видите како познавањето на Бога или погрешното познавање се рефлектира во нашиот живот. Ке видите како се рефлектира во нашиот живот. Колку пати сте биле присутни во друштво каде што верници конкретно адвентисти, се молат на Бога. Вероятно, многу пати, често пати сте. Размислите, едно прашање ќе постам, ама тоа нека биде за размислување. Од сите молитви што сте ги слушали и што вие самите сте ги упатували кон Бога, така. Според самата молитва, кон кого ги упатуваат молитвите? Кого го ословуваат? во својата молитва. смислите за ова. Или од сега натаму, ако тоа не сте го да забележале, од сега натаму, размислете, внимавајте, кога некој се моли, кому му се моли? Од сега натаму, може би до сега не сте внимавале тоа. Зашто сте мислите дека се Тоа се одразува на нашиот карактер. Заради тоа, заради погрешното познавање на Бог, целиот протестантизм има погрешна теологија. Мегутоа, заради погрешното познавање на Бог, не достига дождот светиот Бог. За ова повеќе следната сабота. Ако даде Господ живот и здравие, се разбира, Бидеќи ова е многу битна тема, нели? Виде да колко е лесно да паднеме во искушение да речем, па тоа нас не е познато. Ние цел живот му служиме со децени, со години, на тој Бог. Зараме може да сме биле во заблуда до сега? Битно е дали го познаваме тој Бог. И како го познаваме? Нека му е фала и слава вечно. Амин.